بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وسكنه فسيح جناته باب من عال جاريتين أو واحدة حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن ابي عشانه المعافري عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سي سی باب از باب كتاب در مفرد من بخاري باب من عال جاريتين او واحده کسی سرپرستی دو تا دختر و یک دختر حالا در نصوص ما نداریم یک دختر حالا چرا یک دختر اینجا آورده بعدا خواهد اومد باده بگیره کسی سرپرستی دخترانی را باده بگیره پاداش داره یعنی کسی سرپرست پدر دو تا دختر بشه پدر سه تا دختر چهار تا پنج تا آیا فضیلت هم داره شخصی الله بهش دختر بده عن عقبه بن عامر رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله و وسلم یقول 56 امین حدیث حدیث عقبه بن عامر رضی الله عنه که میگوید سمعت رسول الله صلی الله و یک یقول شنیدم رسول الله صلی الله و وسلم فرميان من کان له ثلاث بنات در حق پسران این چنین چیزی نگفت در حق دختران گفت کسی الله بهش سه تا دختر عطا کنه بده بهش و صبر علیه صبر بکنه منظور احتساب اجر بکنه با سرپرستیشون لباس غذا غیر اهمیت بده به تربیتشون قرآنشون و صبر علیه نیست. صبر و کساهون من جدته اونا رو بپوشونه سترشون بکنه از کسب خودش از حلال خودش کن له حجاب من النار الله اکبر این ستا دختر میشن حجابی سپری برای او در مقابل آتش جهنم این فضیلته فضیلت کسی که حق اون دخترانش رو ادا میکنه نه اینکه غذای تنشون فقط تهیه و آماده بکنه نه دین و اخلاق و ادب یادشون احسن فاحسن تربیتون در روایت دیگه داره درست تربیتشون بکنه نه مجرد اینکه آقا فلانی سه تا دختر داره پس این سه تا دختر میشن سپری برای او در مقابل جهنم نه کسی که سه تا دختر داشته باشه و خوب تربیتشون بکنه تربیت ایمانیشون بکنه خب حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة پنجا حديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما قال رسول الله صلى الله فرمودن ما من مسلم تدركه ابنتان مسلمانی نیست اونجا سه تا دختر اینجا دو تا دختر الله بهش دو تا دختر عطا بکنه فیحسن صحبتهما به خوبی با آنها هم صحبت بشه خوب تربیتشون در منظور بکنه چنانچه گفتیم در حدیث دیگه داریم مثل حدیث قبلی اونجا حجاب حجابی و سفری در مقابل جهنم میشن اینجا او رو وارد بهش میکنن به همون معناست دیگه نجات از جهنم وارد شدن به بهشت پاداش کسی که خوب دو تا دختر را تربیت بکنه چیه بهشت فضیلته فضیلت در حس تعامل با دختران و خوب تربیت کردنشون اینکه دختران نعمتن نه نقمت دختران نعمتن چنانچه در حدیث دیگه داریم لا تکره الفتیات فانهن المونسات الغالیات از اونس میاد اهل اونسن اکراهشون نکنید برای یک کاری خصوصا بر ازدواج اونس داره اون دختره مونسات الغالیات گرانن آن دختر چنانچه ابتدا اشاره کردیم مفهومش اینه که این احادیث دختر داشتن یک فضیلته کسی که نداشته باشه از فضیلتی محروم شده فضله حجاب سپره برای پسر نگفت برای دختر داره میگه فضیلته فضله منته نعمت الهیه خوب تربیت بکنی تربیت ایمانی اون دختر تحویل جامعه بده که مادری خوب برای فرزندان نسل بعدی باشن مثل اینکه یک مسجدی بسازی و یک امامی قائم در اون مسجد بگذاری که مردم را دعوت بده و به اون مسجد جمع بکنه و بچه هاشون مثلا بذارن تو اون مسجد این شخص بیاد اون بچه ها را نماز و قرآن یادشون بده خب این مادره جای کل این مسجد داره میگیره خودش یک مکتب خانه هست یک نسلی را تربیت میکنه با ایمان اگر خوب تربیتش کردی با ایمان تربیتش کردی درست تربیتش کردی کمش نگیرید مادره بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا سعید بن زید قال حدثني علی بن زید قال حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة فقال رجل من بعض القوم وثنتين يا رسول الله قال وثنتين اشتمين حديث از كتاب عدد مفرد بخاري از حديث صحيح من كان له ثلاث بنات کسی سه تا دختر داشته باشه یعویهن از ایواهش در منزلش سرپناهشون بده سرپرستیشون رو به عهده بگیره قدیما هم رسم بود مثلا کسی الله بهش دختر میداد میداد مادرش بزرگش بکنه میداد خواهرش بزرگش بکنه نه خودش بزرگش بکنه رو به عهده بگیره و یک فیهن از کفایته اون چیزی که لزوم زندگی از آب و غذا و آشامیدنی براشون تهیه بکنه کفایتشون بکنه و یرحمهن ترحم با تربیت درست بر ایمان اخلاق درست تربیتشون بکنه این ترحمه باشون هم صحبت بشه خوب تربیتشون بکنه گفتیم احادیث رو باید کنار هم دیگه بذاریم تا بفهمیم هر جمله در چه ردیفی واقع میشن یک قسمتش غذا و آشامیدن و لباس یک قسمت دیگر حدیث تربیت ایمانیه تو این احادیث روش تاکید شده فاحسن تربیتهن این از ترحم مقصود مراد اینه فقد وجبت له الجنه البته واجب شده بهش یه طرف بهش برش واجبه فضیلت البته یعنی يعني قطعا قطعا بهش برش واجبه إيه، شکی درش نداشته باشی فقال رجل من بعض القوم یکی از اون صحابه که اونجا نشسته بود گفت و ثنتین یا رسول تو کسی که دو تا دختر داره گفت که و ثنتین حتی اگر دو تا دختر داشته باشه حتی اگر دو تا دختر داشته باشه و خوب تربیتشون میکنه سپری میشن براش در مقابل جهنم و سبب میشه که اون دو دختر بهش بر اون کسی که اونها را درست تربیت میکنه وارد بهش بشه خب باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب من عال ثلاث اخوات حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة سي و پنجمین باب از هذا مفرد من بخاري باب من عال ثلاث اخوات ستة خوهر ونجا اونجا دختار دوتا دختار دو تا خوهر حدیث ابی سعید خدری رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن لا یکون لاحد ثلاث بنات کسی صاحب سه دختر نمیشه یا سه تا خواهر چه سه خواهر داشته باشی و چه سه تا دختر ولی که مقیده فیحسن الیهن تو احسان بکنی با سرپرستیشون یعنی تو مسئولیت اونها را بپذیری شخص برادرش فوت میشه دختران برادرش رو مثلا میاد خودش تربیت میکنه یا پدرش فوت میشه خواهری داره فرقی نداره بحث دختره کسی اهمیت بده به اون دختر اون دختری که مادر میشه برای یک نسلی گفته فیحسن الیهن الا دخل الجنه مگر اینکه وارد بهش میشه یعنی پاداشی که گذاشته شده در حس تربیت دختران و خواهران بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب فضل من عال ابنته المردوده حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة سی و ششمین باب از ابواب کتاب عدم مفرد امام بخاری باب و فضل من عال ابنته المردوده این باب رب داره به اون اولین بابی که یاد کرده امام بخاری کسی که سرپرستی دو دختر یا یک دختر به داشته باشه درسته گفتیم یک دختر خواهد اومد اینجا هم یک دختر در این باب اومده در حدیث حالا با توجه به استناد به احادیثی که در این بابه حدیثی که اینجا بهش استناد کرده آلبانی تضعیف میکنه ضعیفه که ما نمیخونیم حدیث بعدی که نوعی دلالت داره بر این قضیه را اینجا امام بخاری میاره حالا نوعی گفتم دلالت سریح نیست ولی خب میتونیم ازش استناد بکنیم بر فضل یک دخترم حتی انسان اگر داشته باشه و خوب تربیتش بکنه یا سرپناهی بهش بده خصوصا اگر اون دختر مردوده باشه منظور و مقصود این که اون دختر شوهرش فوت بشه یا شوهرش طلاقش بده مردوده هست بر بگرده به صاحبش به پدرش اون دختری حالا گفتن با فوت شدن یا با طلاق یافتن خب این دختری که طلاق شده یا شوهرش فوت شده اومده نزد پدر فضلی داره فضیلتی داره مقدام ابن معدی کرم رضی الله عنه میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند ما اطعمت نفسک فهو لك صدق زحمت میکشی برای خود یه چیزی میخری بخوری بیا می صدقه است قصد تقرب خیلی مهمه در این اعمالی که با انجام میدیم یک آب اینجا بهت میدن یک چای اینجا میخوری قصد تقرب اون شخص داره انجام میده تک تک این فنجان ها و سکان ها در مقابلش پاداش داره اون کسی که میپذه و اون کسی که میخره و اون کسی که پذیرایی ازتون میکنه تک تک اون اشخاص حتی آبی که اینجا هست حتی چراغی که اینجا روشنه چون اینها دارن تو رو یاری میدن برای یک عبادت وانم پر پرفضیلت ترین عبادت که علمه پرفضیلت ترین عبادت که علم اولین چیزی که بر رسول الله صلی الله علیه و واجب شده علم ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه و ما اطعمت ولدك فهو لك صدقه فرزندت غذایی میخری بخوره بیا شامه صدقه است برات و ما اطعمت زوجك فهو لك صدقه همسرت بخوره بیا شامه از اون زحمات تو صدقه است برای و ما اطعمت خادمک فهو لک صدقه خادمته اون کسی که خدمت گذاری میکنه در منزل کار میکنه برات کارگر نزد. اون غذایی که به اون کارگر یا به اون خدمتگزار میدی در مقابل اون تو پاداش داری صدقه است برات مسلما دختر انسان اگر یک دونه باشه دختر انسان اگر یک دونه باشه از همسر انسان از همسر نگیم از خادم ما به ما نزدیکتره اولاتره دخترته ازدواج کرده شوهرش فوت شده یا سر ناسازگاری طلاقش دادن فضیلت اون سرپرستی اون دختر چیه حتی اگر یکی باشه اون لقمه هایی که اون شخص از غذایی که تو زحمتش کشیدی داره میخوره اون چراغی که زیرش مینشینه اون دختره در ازای اون تو اج میبری برای تو صدقه محسوب میشه اسباب اولاس یعنی اگر قرار خدمت گذار و کارگرت تو از احسانت به اونها فیض ببری فضیلت ببینی اجر و پاداشی ببینی از باب اولا اون دخترت که تو مسئول تربیت اون هستی و سرپرستیش خب باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب الولد مبخلة مجبنة حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بني فقلت له فقال أعز علي والولد الوطئ سی و هفتمین باب باب الولد و مبخلت و مجمنه حدیث رو نیورد نس حدیثی فرزند مبخله هست یعنی سبب میشه که تو بخیل بشی جوونی مجردی امشب کباب و امشب گشت و گذار و سفر ولی وقتی که متأهل میشی نه الان دیگه باید پس انداز کنم دیگه الان بچم بزرگ میشه مدرسه میره کیف میخواد کف میخواد کتاب میخواد بخیل میشی دیگه اون دست و دلوازی رو کنار میزنی دیگه دوست و رفیقات رو کنار میزنی اون ولخرجی ها رو ازش دست میکشی الولد مبخله و مجبنه جبار میشی ترسو میشی میترسی زن دوم بگیری که همسرت طلاق بگیره بعد فرزندای زن اولت بیکس و کار بشن مجبنه مثال امروزش مثال قدیمش شخص فرزندار میشد جهاد نمیرفت حالا که من رفتم اونجا شهید شدم بچم چی میشه بی سرپرست میشن بی نام میشن مجبنه فرزنده این از باب چی داره میگه رسول الله صلی الله علیه و هشدار وای بر اون کسی که بخیل بشه فکر کنه که اون بچهش روزیشو کم میکنه یا از روزیش داره میخوره هر کسی روزی خودش داره اون بچه تو روزی خودش داره تو روزی خودت داری وای بر تو اگر فکر بکنی که ده تا فرزند داشته باشی محتاج میشی فقیر میشی و اگر یکی داشته باشی فقیر نمیشی وای بر حالت که این اعتقاد جاهلیت در تو باشه که فکر بکنی نه من توانم نمیرسه من سه تا بچه بر ما زیاده این افکار جاهلیت در تو بیاد این افکار جاهلیته مشرکین این اعتقادی داشتن رزاق الله تو یک فرزند داشته باشی ده تا فرزند داشته باشی روزیشون الله میرسونه نه الان زندگی سخت شده نه الان درآمدها کفایت نمیکنه اینا همه تفکرات غلطه خودتو اصلاح کن خودت را اصلاح کن بارها تکرار کردم بازم تکرار میکنم ولا تقتل اولادکم خشیت املاق نترسید از فقر روزی را الله تعیین میکنه تو اسباب را بگیر زحمت تو بکش الله روزیشون را میرسونه ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگوید که بکر صدیق پدرش روزی رضی الله عنه به من گفت قسم یاد کرد گفت والله ما على وجه الارض رجل نحب الی من عمر هیچ کسی محبوبتر نزد من از عمر بن خطاب نیست اقراره با قسم هم داره میگه با تاکید ابراز داره میکنه محبتش خیلی عمر رو دوست دارم به دخترش داره میگه روی زمین کسی محبوبتر نزد من از عمر بن خطاب نیست کی داره میگه ابوبکر صدیق این فضیلت کی رو میرسونه عمر رضی الله عنه و جایگاهش نزد ابوبکر صدیق فلما خرج رجع رفت بیرون دوباره برگشت فقال كيف حلفت ای دخترم به ام عایشه میگه من چی گفتم چه قسم یاد کردم گفتم میگه ام عایشه فقال گفتم که این چنین حرفی زدی قسم یاد کردی که محبوب تر از عمر بن خطاب نزد هیچ کسی نیست بعد میاد حرفش رو تصحیح میکنه میگه که اعز علی اعز علی والولد الوت عمر عزیزترینه و عزیزه و فرزند نزدیکتره به قلب محبتش بیشتر آدم بچهشو بیشتر دوست داره فرزندش نوش بحث حبه والولد الوقت یعنی الصق بالقلب به قلب بیشتر نزدیکه بیشتر چسبیده آدم بیشتر بهش وابسته هست حال روز خودمون هم همینه یعنی آدم فرزند خودش رو بر هر کسی ترجیح میده بر هر کسی ترجیح میده بر برادرش ترجیح میده برادرشه خواهرشه ولی میگه نه فرزنده، من مسئولم در مقابلش خواهرم برادرم من مسئول نیستم پدرم مسئولشونه یا فرزنداش مسئولشه من مسئول فرزند خودمم بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا ابن أبي نعم مقياد رحمه الله كنت شاهدا ابن عمر من مجلسي بودي نزل ابن عمر گواه بودم يعني یعنی خودم اونجا بودم نه که بشنوم کسی بهم بگه نه خودم بودم شخصی از اهل عراق اومده بود در حالت احرام پشه روی احرامش میکشه آیا خون اون پشه یا مگس احرامش رو نجس میکنه یا نه فقال ممن انت اهل کجایی عبدالله بن عمر بهش میگه اهل کجایی فقال من اهل العراق سهل عراق فقال انظر الى هذا نگاهی بکنید يسالني عن دم البعض شناختش دیگه سوالش از تعنتش مشخصه يسالني عن دم البعض از خونه پشه و مگس از من میپرسه سوال میکنه وقد قتل ابن النبي عليه الصلاه والسلام نبی رسول الله رسول الله حسین رضی الله عنه رو اینا سبب شده اهل عراق سبب شده اونا کشیدن از از بلد الحرام کشیدن به سرزمین خودشون و اونجا بهش عادت رسید وقد قتلوا قاتلین رو اهل عراق میدونست وقد قتلوا ابن النبی علیه الصلاه والسلام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول شنيدم كرسول الله صلى الله عليه وسلم يفرميان هما ریحانی من الدنيا هما ریحانه بچه شاهد هم در همین کلمه ریحانه هست هما ریحانی. یعنی هما حسن و حسین هر دوتا شد رسول الله صلی الله علیه و سلم این ابراز محبت را کرده نزد اصحابش نسبت به حسن و حسین حالا یک قسمت از این روایت بحث تعنته که انسان را به کجا میکشونه چیز کوچک را تو در نظر میگیری ولی اون بزرگه انسانی را خونش هدر میدی نگاش نمیکنی این بدی تعنت و بدی زیاده روی در سختگیری در دینه این سختگیری ها سبب شد که خوارج به وجود بیان دین را سخت گرفتن بر خودشون ان دین یسر دین یسر آسانه سخت بگیری مغلوب میشی چنانچه رسول الله از بس به خوارج میگه یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه وارد اسلام میشن با سرعت با سفتی سختی وارد طعمه میشن وارد سیدشون میشن با سرعت از اون سید رد میشن نه از خونی نه از گوشتی هیچی به اون تیره نمیچسبه تیر از اون سید رد میشه از اون ور بیاد بیرون اسلام به اون تعبیر شده این شخص هیچ از اسلام یاد نمیگیره هیچ از اسلام نمیفهمه این دین را با یک زاویه به یک چشم نگاه کردنه دین وسیعه نباید ما این چنین باشیم دین مفهوم گسترده ای داره وسیعی داره این دید و زاویه تنگ سبب شد که حسین رضی الله عنه به شهادت برسه همون قبل از اون عثمان رضی الله عنه به شهادت رسید مال دنیا گفتن آقا این بیت المال مال دستشه فلانه نه مشکل دینی داشتن با عثمان رضی الله عنه چیزی تهمت بهش زدن در قضیه بیت المال سبب شد که با این شبهه بیان به شهادت چشم برسونن اینجا هم حسین رضی الله عنه او را تعمه قرار داده کشیدنش به طرف عراق و آخر به شهادت رسید ریحان اون بوته ای هست خوشبو ریحان و ریحانه که بوی خوش عطری با تراوتی داره و کنایتا استعمال میشه برای رحمت برای شفقت رزق روزی هما ریحانه این دوتا الله روزی من کرده رسول الله اصلا تعبیر میکنه بیشتر شراح اینطوری میگن مقصد رسول الله اینه که این دوتا روزی الله به من هما ریحانه فی دنیا این دوتا روزی منن در دنیا الله روزی میکرده بعضی دیگر از علما گفتن نه منظور رسول الله صلی اینه که اینها رسول الله وقتی که اونها رو در آغوش میگرفت بوشون میکرد این حرف را میزد همطور که انس میگه درباره رسول الله صلی علیه و وقتی که ابراهیم را رسول الله صلی علیه و در آغوش گرفت فرزندش میگه فقبله و شمه او را بوسید و بوش کرد بچه خودش رو بوش کرد این بوش کرد دلت بر چی میده دلت بر همونی که ریحانه ریحانشه بوش میکنه میگه چه عجب بویی داری طبیعت سرشت انسانه بچه خودش بوش براش با تراوته خوشبو هست الان که پدر شدن و پدر هستن میدونن تو بغل میگیرن میبوسن ولی حالا بیا بچه دیگری کسی دیگر رو بیا ببوس به اون لذتی که بچه خودت میبوسی نیست اون بوته خوشبو برات نیست بوته خوشبو بچه خودته برای خودت هرچند که رسول الله صلی الله علیه و سلم این دوتا نوش خوشبویان برای تمامی مؤمنان نه فقط برای رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها از نسل رسول الله صلی الله علیه و سلم اینها سید شباب اهل الجنه هستند سران بهشتیانن از جوانان و اینها رحمتی بودن برای امت و اینها انتخابی بودن از الله جل شانه نه تنها به رسول الله صلی الله علیه و سلم بلکه به امت محمدی اینها صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهما بله باب بعدی قال المؤلف رحمه الله باب حمل الصبي على العاتق حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه الله أكبر سی و باب هم كردن بچه روی حالا روی باش بذار وسط دوتا گردنت روی شونت بذاری یک شونت بذاری 63 ومين حديث حدیث براء بن عازب رضی الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه ورضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دیدم و حسن رضي الله عنه روی شنش بود وهو يقول چنین میفرمودن اللهم إني احبه بار الله دوستش دارم فاحبه او را دوست باش بار الله دعای رسول الله به نوش خب بعض حدیثی برداشت میکنید دعا کردن به فرزند علی الخصوص على خصوص بارله های فرزندم حافظ قرآن بشه دار بشه اهل دین بشه صالح بشه مؤمن بشه متقی بشه با نامش تو سجدت تو تهجدت بلند شدی تو سجدت نام ببر بارله های فرزندم صالحش کن دیندارش کن نور چشمانم کن حالا میاد انشاءالله بحث نور چشمی فرزندان این دعاست دعای خاصی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن نسبت به این نوش بله قال المؤلف رحمه الله باب الولد قرة العين حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقرب عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار وأنها للتي قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین سی و باب از باب کتاب عدم من امام بخاری باب الولد قرة العين فرزند نور چشمان پدر مادرشه دلخونکی چونه شادی شونه قرة عینه چشخونکیه چشروشنیه دلخوشیه کنایه هست کنایه از دلخوشیه شادی است انسان شاد میشه فرزندش ببینیم یاد نماز تو نمازی نماز به قرش پا پا چسبونده نعمت بزرگیه انسان فرزندش رو اهل صلاح و اهل دین میبینه برای پدر و مادری که خودشون اهل صلاح و اهل دینه خب این حدیث و این روایت رو آورد کامل به خاطر بیان کردن اینکه فرزندان نور چشمان پدرانشونن عن جبير بن رحمه الله قال جلسنا إلى المقداد بن أسود يوما رضي الله عنه روزی نشستیم نزد مقداد فمر به رجل فقال شخصی اومد از باب تعریف تمجید تشکر رو بهش میکنه میگه طوبا لهاتین العینی طوبا حالا به معنای طیب میاد به معنای اون بهشت خاصی که الله گذاشته برای بهشتیان هم میاد طوبا شجرتون فی الجنه مسیرت مئت عام ثیاب اهل الجنة تخرج من اكمامها که از آستین اون درخت درختی از در که از زیر آسینش مسیر 100 ساله و از زیر آستینهاش لباس بهشتیان از اونجا خارج میشه پس توبا چیه درختی در حالا به معنای خوشی و خوشگامی هم میاد خوشا به حال آن دو تا چشمات که دیدهشون رو با دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم روشن کردن دیدهشون رو چشمشون رو الله روشن کرده با دیدن رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشا به حالت خوشا به کامت نعمتی بالاتر از این حالا توقع دارید مقداد ناراحت بشه یا خشمگین بشه خشگین، اینجا خشمگین شد ناراحت شد چرا خشمگین شد اون شخص اکتفا نکرد به این والله لوددنا ان رأینا ما را ای کاشم ما هم آرزو داشتیم مثل شما اون چیزی که شما دیدید ما هم میدیدیم و شهدنا ما شهد مشاهده میکردیم و چیزی که شما مشاهده کردید دیدید فستغضب این کلمات این حرفا او را ناراحت کرد خشکینش کرد فجعل تو اعجب تعجب کرده خب چرا ناراحت شد داره آرزو میکنه کاش که منم مثل تو بودم یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم میدیدم ما قال الا خیر یعنی حرف غیر از خیر و خوبی چیزی دیگه نگفت جای اساسا میخواد تعریف و تمجید بکنه طرف مقابل ناراحت میشه علت هم داره ناراحتی جایی هست که طرف میدونی داره مداحی میکنه رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه احثو فی وجوه المدحین التراب و خاک به صورتشون بپاشید خاکی هم نیست که الان اینجا به صورت اون طرف پاشیده بشه مثلا به فرض یک کسی بخواد مد بکنه مثلا الان سختشه یعنی اینجوری کاری بکنه خب یا اینکه حدیث معنای دیگری داشته باشه بگیم کنایه هست از اینکه تون باش برخورد بکنه خب طرف اومده با مدح سرتو با پنبه میبره خیلی هستن به دام میفتن با مدح طرف میاد تو را میستایه با حرفا شیخ تو محبوب خدایی تو نمیدونم خیلی مردم تو رو دوست دارن تو رو مردم حرف تو قبول دارن حرف تو زمین نمیندازن مردم فلان مردم فلان خب بعدش شیخ مسجد ما اگر بیای این دو کلمه تشویق بکنیم چاهی بزنیم نمیدونم فلانی بکنیم اون مدح برای چی شد برای اعمال اون شخص برای امر دنیا مسجد برای دنیا ساخته شده امام جمعه هم هست خطیبم هست اون مدحه پیش زمینه بود برای استعمالش برای کارهای دنیوی منبر که رسول الله اصلا برش خود میخون برای دنیا نبود برای چاه فاضلاب و چاه فلان و بهداشت و پیمانکاری و اینا نبود سرت رو پهمه نبرن که سببش دینت ابزار دستشون بشه انسان میگم این جاها هست که باید مثل مقداد وقتی که شخص شروع میکنه به مداحیش با تون باش برخورد بکنه فستغضب سبب غضبش شد داره سرشون با پمه میبره از یه طرفش اینه از یه طرف حرفش هم منکره حالا منکرش چگونه منکره را اینجا یاد میکنه این تابعی ثم اقبل عليه فقال روبروش میسه و میگه ما يحمل الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه الله عنه چرا تمنا میکنید از یک محضری از یک جایی که الله نخواسته او اونجا باشه الله نخواسته که تو اونجا باشی در بدر احد باشی چرا تعیین تکلیف به الله میکنی که باید تو را اونجا قرار میداد یا توقع داری که الله تو را اونجا میگذاشت یه قسمتش توقع بر الله بعضی توقعشون به الله زیادیه توقعشون اینه که الله بهشون بهترین ماشین بده بهترین منزل حالا اومده طرف شیخ میدونی ما خیلی خشکیم مذهبی بودیم فلان الان برگشتیم سی قرآن سنت خصوصا احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و منهج سلف رو ترجیح دادیم خب بعدش یک ماه دو ماه یک سال دو سال گذشت این شما اصلا ادعای سلفیت رو دارید ادعای پیروی از قرآن و سنت دارید نه اخوت میبینیم نه برادری از شما میبینیم نه کمک نه همیاری از یه طرفی دم از حدیث میزنید میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه کسی از شما ایمان نداره تا اینکه اون چیزی که برای خودش داره برای برادرش بپسنده خب بعدش یعنی چی اگر دو تا زن داره یکی طلاق بده بده بهت این گستاخیه این بیادبیه این بیتربیتیه تو به تمع دنیا آمدی مگر ریش گذاشتی دیندار شدی به تمع جیب ما آمدی مثلا بالفرض با ما سلام علیک داری اینو حواستون جمع باشه خیلی ها تبهکارن و تمعکار مثل اون منافقینی که الله یاد میکنه در قرآن که اگر بهشون ندی از بیت المال از تو ناراحت میشن چنین میشن ناراحتیشون الله بجاش حالا یکی اومده ریشی هم گذاشته ادعا هم داره پا پا هم میچسبونه ادعای مذهب و اعتقاد و همه چیز هم میزنه از تقاضای مالی میکنه نمیدی بهش یک سال دو سال هم باهات بوده اختلافی داشتی با این یا با اون با فلانی با فلان جماعتی فلان شخصی فردی تلفن و چی بگم حالت واتساپ چیه نمیدونم تو حالتاش درد و دلهاش میاره میدونی من رفتم پیش شیخ فلانی این شیخ فلانی میره چیه بدگویی این میکرد با این حرف میزد دیگه حالا این این کفایت نمیکنه تهمت زنا میزنه تهمت فحشا میزنه و الی آخر برای اسقاطش چرا چون به بغیهش چون به هدفش نرسیده به طمع دنیا اومده اومده اینجا که خدا در روزی براش باز بکنه خدا ابری بفرسته خاص برای این بعد بیای آقا این باغم برای تو و اینم اموال در اختیار تو نه این تمع جاهلانه است این توقع بیجاست از الله اگر قرار بر این بود باید رسول الله صلی الله میلیاردر جهان بود علیه الصلاه و دیگه امتحان معنا نداره همه مسلمان میشدن آه میلیاردر این داره پول میده این همه پول داره همه به خوشی دنیا می اومدن نزد رسول الله صلی الله علیه و دیگه امتحان معنا نداشت صحابه امتحان شدن در وقتی که رسول الله صلی الله علیه و نداشت که اون دینشون محک بخوره که آیا این ایمانشون صادقه یا نه صادقانم اومدن که مال فدا کنن نه فدا ببینن این ایمان بود ما ضرع عثمان بعد اليوم صد تا شطور میده در راه الله بعد از این عثمان دیگه هیچ ضرری نمیبینه هیچ عذابی نمیبینه آزاد شد عثمان از جهنم دار و ندارش میده برای الله در اختیار رسول الله صلی الله علیه و میذاره نه که بیاد به ما تحویل بدید مال اموالتون اون رسول الله صلی الله علیه و بود اون دوران دوران جهاد بود ما نیازمند مالی نیستیم هر کسی از ما باید سر سلاک زندگی خودش باشه و توقع بیجا نباید از الله جل و علا داشته باشیم با صادق باشیم اخلاص داشته باشیم در ادعام لا یدری لو شهیده کیف یکونه هو شما میگه میدونید اگر در زمان رسول الله صلی الله علیه و بودی ابو جهل میشد یا ابوبکر صدیق میدونی کسی از شما میدونه چرا تمنای الکی میکنید والله لقد حضر رسول الله صلی الله و آله اقوام كبهم الله على مناخر في جهنم کسانی بودن رسول الله صلی الله علیه و دیدن و الله با سر اونها رو به جهنم انداخته از ابو جهل ابو لهب و مغیره و غیر لم یجیبوه و لم یصدقو نه اجابت کردن به دعوتش و نه هم تصدیقش کردن ابو طالب اموشه نصرتش هم میده ولی که تصدیقش نمیکنه تنها کاری که میتونم رسول الله صلی الله علیه بکنم اینه که شفاعتش بکنم عذابش کم بشه اما اینکه از جهنم نجات به هرگز چون الله مشرکین را هیچ وقت از جهنم نجات نمیده اولا تحمدون الله عز وجل اذ اخرجكم لا تعرفون الا ربكم نمیاد شما شکرگزار الله بشید که مسلمان الله را میشناسید مشرک نیستید شما به جای شکر و سپاس الله دارید تمنا میکنید غیر از این فتصدقون بما جاء به نبيكم شما را الله مسلمان زاده اینکه ایمان و باور دارید به رسول الله صلی و میشناسیدش و تصدیقش میکنید الله اینچنین شما را قرار داده قد کفیتم البلاء بغیرکم کفایت شدید در امتحان و مصیبت بغیر غیر از خودتون یعنی کسانی قبل از شما امتحان سخت رو دیدن که شما دیگه در امتحان نیفتید تابانش و صحابه پس دادن در اون بدرش در اون هجرتش از مکه به مدینه تابانش اونا پس دادن تا شما راحت مسلمان بشید والله لقد بعث النبي صلی الله علیه وسلم على اشد حال بعث عليها در سختترین وضعیت اجتماعی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شد بعث عليها نبی قد في فتره وجاهلیه قبل از رسول الله صلی الله علیه وسلم این چنین دوران سختی نبود اونطور که رسول الله صلی الله علیه و در اون مکه با اون عرب جاهلیت بود محیطی سخت عربی متعصب کسی میگه میتونست با آنها صحبت بکنه با آنها حرف بزنه نهایت غرور و کبر رو داشتن و نجات پرستی چیزی از دین و از شریعت حالیشون نمیشد سختترین قوم لجوشترین قوم بوده در مقابل دعوت رسول الله صلی با آن قوم سر و کار داشت فکر میکنی که تو اون زمان بودی جون سالم در میوردی تو هم یکی از اون سران شرک شدی اگر اون دوران بودی چی میدونی ما یرون ان دینا افضل من عبادت الاوثان چیزی جز پرستی را برتر و بهتر دیدن. فجاء بفرقان فرق بین فرق به بین الحق والباطل رسول الله مبعوث شد با اون فرقان و قرآن که بین باطل و حق جدایی اندازه و فرق به بین الوالد و ولده بین پدر و فرزند جدایی انداخت حتی این کان الرجل لیرا والده او ولده او اخاه کافرا شخص مسلمان میشه پدرش کافره پدر مسلمان میشه فرزندش کافره همه اینها در اصحاب داشتیم مسلمان میشه خواهرش کافره برادرش کافره عبدالله بن عمر اول مسلمان شد بعد پدرش عمر بن خطاب مسلمان میشه نبودن اصحاب که با شمشیر روبروی همدیگر با پدر و پسر با همدیگر میجنگیدن این در صف حق و این در صف باطل فتنه بود امتحان بود شخص بیاد رو بروی پدرش بیسه، شمشیر این بر حق بلند بکنه و این بر باطل وقد فتح الله قفل قلبه بالایمان الله توفیقش داده به اون ایمان که قفل قلبش باز بشه و یعلم انه ان هلك دخل النار و یعلم انه ان هلك دخل النار اگر کافر بشه جهنمی بشه فلا تقر عینه یعنی شخص میبینه خودش مسلمان شده ولی پدرش مسلمان نشده پدر مسلمان شده نوح علیه السلام فرزندشه از الله تقاضا داره این فرزندش نجاده این ابنی من اهلی از حالی که قرارش نده لا این فرزند منه الله خطاب به نوح علیه السلام میگه انه لیس من اهلک از اهل تو نیست انه عمل غیر صالح این دعات صالح نیست به انکار میکنه الله جل و علا بر نوح علیه السلام چقدر سخته برای نوح فرزندش ببینه که داره غرق میشه و میخواد غرق بشه میدونه داره فرزندش میگه لا عاصم اليوم وحی الهیه کسی نگیره کسی قبولش نکنه نجاتی نیست پناه میبره به عقلش به جایی که به وحی پناه ببره حرف پدرش رو بپذیره که الله داره یاریش میده داره میبینه که پدرش سالیان سال داره کشی رو میسازه به خاطر این روز ولیکن پیروی از عقلش میکنه نه از اون نقل نه از اون وحی عقل من میگه که من اگر برم روی کوه آب اونجا نمیرسه هیچ وقت آب اونجا بالای کوه نرسیده پس میرم روی کوه ساوی الى جبل یعصمونی میرم روی کوه نجات قال لا عاصم اليوم نوح بهش میگه نه امروز دیگه روز نجاتی نیست سخته سخت انسان از ارحامش والدینش فرزندانش رو کسی ببینه جهنمی میشه و یعلم ان هلك دخل النار حلق بشه جهنمی میشه فلا تقر عينه و هو یعلم ان حبیبه فی النار چقدر سخت بر انسان انسان کسی که دوست داره در جهنم ببره و انها للتی قال الله عز وجل والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ابن كثير میگه يعني الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له اونهایی كه دعا ميكن دست بدعا بر بدارن بارلاها به ما بده همسرانی بده قبلنا من ازواجنا از همسران و فرزندان قررت اعیون قررت اعیون چیه در تفسیرش میاره الذين يسألون الله أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده كسانك الله رب يقانقي بفرسه موحد بشه قال ابن عباس يعلون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة چشروشنیشون در دنیا و آخرت بشن فرزندانی که الله را بپرستند به یگانگی أكرم يقول لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا ولكن أرادوا أن يكونوا مطعين پسرای خوشگل و نمي نمیخواستن دخترای زیبا و نمي نمیخواستن مؤمن و متقی میخواستن اون مؤمنینی که اینچنین دعا میکنن و هم مغمشونه که فرمون بردار دین الهی بشن و سئل الحسن البصری عن هذه الايه حسن بصری سوال میشه درباره این آیه میگه ان يرى الله العبد المسلم من زوجته ومن اخيه ومن حميمه طاعه الله شخصه ببینه از اون کسی که دوستش داره فرزندش دخترش همسرش در طاعت و عبادت لذت مرد بینه و لذت مادر هم همینه لا والله لا شيء اقر للعلم هیچ چیزی دلخونکی چشخونکی نیست برای شخص مؤمن و مسلمان من ان یرا ولدا او ولد ولد او اخا و حمیما مطیعا لله عز وجل فرزندت نود یا برادرت یا زادت و زادت بر روی دین و ایمان و استقامت ببینی ابن جريج هب من ازواجنا و ذریاتنا قرة قال يعبدونك فیحسنون عبادت یعنی بار الله بما فرزندان و همسرانی بده که درست را بپرستن اهل گناه و جرم و جنایت نباشن ولا یجرون علینا الجرائر جرم و جنایت مرتکب نشن که آبرومون ببرن سرمون تو جامعه دیگه بالا این نور چشمی هست این اثر چندین درس درش بود درس اول حب تابعین نسبت به صحابه دوستشون داشت یعنی این تابعی دوست داشت که همچون صحابه بود ولیکن اون صحابی درس و عبرتی بهش میده تذکر و یادآوریش میده میگه که هیچ کس نمیدونه و نمیتونه بر الله قضاوت بکنه الله بهتر میدونه که کی رو کجا و کی بذاره باید انسان به مقدراتش راضی باشه درس تقدیر را بهش میده و صبر و رضایت در مقابل مقدرات انکار یک معلم بر طلابش صحابیه که امر منکری را میبینه مدح و ستایشی را میبینه که به جاش نبود انکار میکنه بر شاگردانش از درس های این روایت این اثری که داشتیم فضل فرزندان و همسران انسان از آخر عاقبت خودش نمیدونه نسبت به آینده این نسبت به قبل بود نسبت به آینده کدوم یک از فرزندانت به دردت بخورن تو نمیدونی پس به یکی اکتفا نکن به دوتا اکتفا نکن و دیگر درس ها که به همین قد اکتفا میکنیم سبحانك الله وبحمدك سبحان الله وبحمده وصلى على محمد وعلى آل محمد